Xütbədə olan mövzu da mühüm idi. O İbn Sinin rahimehullah Əl-Ənsari Əbu Bakır onun sözün ətrafında belə biraz dayanmışdıq xütbədə. İbn Sinin rahimehullah Muhammed İbn Sinin böyük təbiinlərdən biri idi. Böyük təbiinlərdən biri idi və 30 dənə sahabini görmüşdü. Təbii ki, təbiin o adamdır ki, sahabini görüb iman, gətirmi, iman gətirib, sahabini görüb və o cürdə ölüb. Tabin odur. Və xüsusən də Ənəs ibn Malikin və həmçinin Əbu Hureyranın yanında çox olub. Yəni İbn Sinin rahimehullah e, seçilib müəyyən mövqeyi ilə, xüsusən bidət əhlinə mövqeyi ilə. Bidət əhli barədə İbn Sinin rahimehullah aydın olub yolu və sərt olub. Və hətta onun yanına iki nəfər gəlir Deyirlər ki, istəyirik sənə bir hədis deyək. Və görsən ki, xavariclərdən onlar, harurlərdən. Deyir ki, istəmirəm işitdim o hədisi. Sonra deyirlər, yaxşı, onda bir ayə deyək. Deyir, heç ayə də deməyin mənə. Deyir, ya siz duracaqsınız, ya da mən durub tərk edəcəm məclisi. Və təbii ki, onlar ikisi durur, gedir və sonra yanındakilər deyirlər ki, bəs ayə deyə, deyərdilər də qoy. İbn-i Sinin Rahimullah deyir ki, Muhammed ibn Sirin. Bəs qorxdum, təhrif eləyərlər, başqa məna verərlər və qəlbimə nəsə düşər. Yəni, ona görə dedim ki, heç ayə də deməyin mənə. Yəni, bunu göstərir ki, bidət əhli barədə mövqe necə olmalıdır? Bidət əhli qulaq asmaq, onlarla oturmaq. Çünki e, bu məsələ zəifləyib təbii, zəifləyib və bidət əhli girib aramıza. Bidət əhli girib aramıza və görürsən ki, e, sələflərin arasında biraz e, çaşqınlıq yaranır. Artıq sələflərdən özləri çaşırlar. Məsələn, tezə bir dənə söz çıxıb ki, əqidədə sələfidir, lakin minhəcdə ixvan. Yəni, minhəc ixvandır. Minhəc bir üslə, minhəc üslub. Üslub hansı ki, əqidə, hələ minhəclə əqidədəndir. Minhəclə əqidə ayrı ola bilməz. Çünki necə yəni? Əqidə sələfidir, minhəc ixvan. Bu tamamən bir-birinə zidd olan bir yollardır. Elə deyil, qardaşlar. İxvanlıq nə vaxtdan, yəni sələfiliyə yaxın olub. Ona görə minhəc də əqidədir, moral ayrılmazdır. Adam əgər iddia eləyirsə, mənə əqidəm sələfidir, onun minhəci də sələfi minhəci olmalıdır, üslubu. Yoxsa sələfi sayılmır. Ona görə bunlar hamısı, qardaşlar, ciddi məsələlərdir. Özünüz də görürsünüz ki, bir gün e, bilətçilər sallar araya və cürbəcür bəhanələrlə. Cürbəcür bəhanələrlə. Və biz görürük ki, sələflərin mövqeyi isə bidət barədə, bidətçilər barədə oxuyanda çox sərt idi, xüsusən Məhəmməd ibn Sinin rahimehullah. Və nə üçün bidətçiyə yaxınlaşmaq düzgün deyil? Çünki bidətçiyə yaxınlaşanda bidətə artıq o səddi zəifləyir, bidətə qarşı olan səddi zəifləyir. Və o da qapı açmaqdır bidətə, bidətin çoxalmağına həmçinin də bidətçilərə qarşı e, olan e, mövqeyi də zəifləməyi, bidətçilər arasında e, oturmaqla bidətçilə arada mehribansılıq yaranır. Və bu da nə deməkdir? Bidəti özünü qarışmağı və ya bidətə susmağı. Bidətə susmağı. Və həmçin, qardaşlar, bu cəmatı da azdırmaqdır. Cəmatı da azdırmaqdır. Əgər bizim bidətçilər barədə mövqeyimiz aydın olmasa, onda cəmat da çaşacaq. Cəmat da çaşacaq və bu başlanğıcdır. Və həmçinin də yaddan çıxarmaq lazım deyildi ki, bidət, bir dənə bidət gəldikdə, bir dənə sünnə gedir. Bir dənə bidət gəldikdə, bir dənə sünnə gedir. Ona görə, yəni, Qardaşlar, mövqey barədə, minhəc barədə sərt olmalıdırlar, aydın olmalıdırlar. Daha indi kimsə qalstuk geyib, yaxşı olandı və ya kimsə İslam üçün neynib? Yəni, ola bilən insan İslam üçün nəsə eləsin. Rəhəməkallah. Lakin o demək deyil ki, o artıq əladır. Yəni, bizdə meyar nədir? Əsas ölçü, əqidə biz insanı əqidənlə ölçürük və deyirik, bu əqidə, bu insanı qulaq asma olar, yoxsa yox. Onun gözəl qalsız taxmaqla və ya pul olmaqla və ya tutaq ki, İslam üçün neynib, onunla, onunla götürmürük biz. Aydın o yadaşlar, bu ixvan yoludur. Əslində, ixvanlıq təbliğ olunur indi, qardaşlar arasında. Ona görə biraz ehtiyatlı olun belə məsələlərdə və dəvət sələfin əqidəsi, sələfin minhəci hər şeydən üstün olmalıdır bizim üçün və dəvətin maraqları öz maraqlarımızdan üstün olmalıdır və bizim üçün əsas budur. Ona görə Məhəmməd ibn Sinir rahimullah elə belə zikr olunmur. Çünki əgər adam əgər tabinlər, hələ sahabələr görən, görənlərin yanında, ətrafında yaşayan deyir ki, bu elm sizin dinimizdir və baxın kimdən götürürsünüz? Yəni, məşhur sözü budur. Elm sizin dinimizdir, baxın kimdən götürürsünüz. Ona görə İmam Muslim rahiməhullah müqəddimədə Məhəmməd ibn Sininin sözünü gətirir. Bu elm sizin dininizdir, baxın kimdən götürürsünüz. Ona görə insan birinci elmi alimdən götürməlidir. Yəni, cahildən götürmək olmaz. Allah subhanət hala buyurur ki, Fəsəlu əhlə zikrin kuntum lə təalimun. Bilmədiyi şeyləri zikrəndən soruşun. Zikrəndən, yəni alimlərdən. Alimlərdən. Deməli, yəni, o ayə mənası odur ki, alim olmayandan soruşma. Elm olmayandan soruşma. Və alim də gələk Rabbani alimlərdən. Alim də baxmaq lazımdır. Yoxsa hər firqədə, hətta sofilərdə də alim var. Ola bilər Quranı əzbər bilsin, kitab-ı siddən əzbər bilsin, qrammatikanı, ərəb dilindən əzbər bilsin, nə bilim, çox şey əzbər bilsin. Lakin əqidə xarabdır. Yəni, biz adamın əqidəsi ilə yanaşırıq, qiymət veririk. Onlar qulaq asmaq olmaz. Aydın qardaşlar. Ona görə bax, belə məsələlər Muhammed ibn Sinin sözü əgər o vaxtı hələm deyilibsə, o vaxtı deyilibsə, 110-da vəfat edib. Hicrətin 110-cu ilində, 31-də dünyasının e, həyatı gəlib, doğulub. 110-da vəfat edib, rahimullah. Əgər o vaxt deyibsə, təsəllə, indi biz necə görə ehtiyatda olaq? Bu elm sizin dinimizdir. Baxın, bunu kimdən götürürsünüz? Çünki sənin üçün nədir, mənim üçün? Əsas din. Çünki bu dinlə qiyamət günü haqq hesab olacaq. Bu dinə görə. Ona görə Allah subhanətə alə qiyamət gününün adlarından biri buyurub ki, dindir. Məliki yevmid din. Din gününün patşahı, din gününün maliki. Nə üçün? Çünki o gün ancaq din fayda verəcək insana. Mal fayda verməyəcək, vəzifə fayda verməyəcək, dost fayda verməyəcək, heç nə. Ona görə insan əqidəni əgər bir adamdan götürürsə, bu adam salamat olmalıdır. Hər cəhətdən. Aydın qardaşlar, onu göstərir ki, hər adamdan soruşmazlar. Hər adamdan soruşmazlar elmi. Elm odur ki, insan oxuyub, fəhmi artıb. Ola bilər, biri əzbər bilir Quranı. O demək deyil, o alim alimdir. Yəni biz elmi əzbərlə qiymət vermirik, biz elmi fəhmlə qiymət veririk, başa düşməklə. Yəni elm başa düşməkdir. Elm əzbərləmək deyil. Ola bilən insan əzbər olsa olsun, hər şey əzbərləsin. Hifsi yaxşı da əzbərləyir. Lakin o demək deyil, hələm alimdir. Belə görürsən, sözləri əzbərləyib, belə, filan kəs belədir, filan kəs. Deyirsən, şərh elə bunu, sələfin yoluna uyğun, görürsən, eləyə bilmir, qarışdırır tökür. Çünki fəhəm yoxdur. Başa düşmür belə. Və elmdə, qardaşlar, elm, o elm düzgündür ki, hansı ki, əsası Quran və sünnədir və sələfin fəhmi. Yoxsa elmlər çoxdur. Görürsən, biri deyir, mənim əsasım Qurandır, lakin sünnə yoxdur. Biri deyir, mənim deyir Quran sünnə, lakin sünnə qarışıqdır, uydurma hədislər, əfsanələr sünnə olub bunun üçün. Biri deyir, Quran sünnə var, lakin sələf fəhmi yoxdur. Yox, elm, Quran, sünnə və sələfin fəhmi və elm odur. Ona görə alimlər də elmi tərifləyəndə, yəni şəri elmi, təbii ki, İbn Sirin, rahiməhullah, Muhammed İbn Sirinin sözü şəri elmdə aiddir, şəriət elminə. Bu elm sizin dininizdir, baxın kimdən götürürsünüz. Bu elm sizin dininizdir, baxın kimdən götürürsünüz. Burada şəriət elmidir. Ona görə şəriət elmi əsasın olmalıdır Quran, sünnə və sələfin fəhmi. O elm onda salacaq. Yoxsa kimsə bu üslubla gəlmir, elm saymır. Ona görə İmam Şafi rahiməhullah öz divanında, şeirlərin birində bu barədə deyir ki, Əl-elmu mə kənə fihi qalə həddəsənə. Elm odur ki, ötürücünə, yəni ötür, ötürənlərlə deyilə. Yəni həddəsənə filan kəs belə dedi, filan kəs dedi, dedi, dedi, gəldi hədsin özünə. Yəni sənədlə. Elm onda güclü olur. Sonra buyurur ki, وَمَا سِوَا ذَلِكْ وَسِوَاسِ şeyatın. Bundan savayı nə varsa, o şeytanın vəsvəsəsidir. Rahimullah, aleyhissalam. Elm əgər Quran sünnəyə və sələfin fəhminə, şəriət elmi istinad olunmursa, o şeytanın vəsvəsəsidir. Aydın qardaşlar, ona görə bunlar məsələlər ciddidir. Belə məsələləri zəifləmək olmaz. Aydındır, bu şeytanı qapı açmaqdır, başqa mövqeyə geçəcək, e, bidətə qapı açmaqdır və bidətçilər öz aramıza salmaqdır. Bunlar da yaxşı nəticələr vermir. Yaxşı nəticələr vermir. Ona görə elm hər adamdan götürməzlər. Elm baxmaq lazımdır. Salamat adam ola. Hər cəhətdən. Ona görə İmam Malik, rahiməllah, deyir ki, mən elmə danışmadım. Hətta, elmdən danışmadım. Hətta Mədinədə 70 dənə alim şahid olmayınca ki, mənim elmim var. O vaxt belə idi. O vaxt belə idi. İndi isə kifayət tipdən internet saytını girəsən, iki dənə məqalə oxuyub, düşür cəmatın, hər şey qalsın qırağı, başlayır hökum verməyə. Və bu da təhlükə, bu özünə pis eləyir. Hə, balacadır. Və Peyğəmbər salasın deyir ki, qiyamətin əlamətlərindən də biri odur ki, elm balacaların yanında öyrənəcəklər. İbn Mübarək deyir ki, balacalar burada gedir bidət əli, ancaq alimlərdən deyir ki, balacalar yəni yaşda, başda da. Aydındır, yadaşlar. Ona görə belə məsələ ağır məsələlərdir. Mən danışan mövzu ağır mövzudur. Yəni, o belə qardaşlar elə belə rahat gəlsin. Yəni, nə, ol nə olacaq, nə olacaq, nə olacaq? Gedib qəbri şey eləyir də, tavaf eləyir, nə olacaq? Sən onlar deyir də, deyəndə belə olmaz. Deyir, nə olacaq? Qəbri gedib pis əməldir. Zikr eləyir də, nə olacaq? Qoy ölsün min dənə gündə. Hə, yox, yox. Biz eləməliyik, Peyğəmbər salsın necə eləyib o cür. Nə olacaq? Yox. Nə olacaq? Yox. Ona görə İbn Məsud radiyallahu anhuma girəndə İraqda, Məkkədə gördü ki, dəstə-dəstə məsciddə bölünüb zikirlirlər, inkar elədi. İnkar elədi. Nə üçün? Çünki Peyğəmbər salsın vaxtında biz belə eləmirdik, deyir. Peyğəmbər salsın vaxtında biz belə eləmirdik. Nə olsun zikirdir? Zikirdə dini məsələ, geri Quran, sünnə və sələfi fəhminə uyğun olmalıdır. Və onda elm o sayılacaq, onda o haqdır. Əks halda o elm deyil, şeytan vəsvəsəsidir və batildir. Ona görə Peyyambar salsın buyurub ki, kim bizə bizdən sonra bizim dinimizə nəsə artıracaqsa, bizdən deyil, rədd olunur. Kim bizə dinə nəsə artıracaqsa, bizdən sonra rədd olunur. Hədis səhiddir. Və bu qədər qardaşlar, hə, bu demək olar ki, xütbən xülasəsi idi. Hə, lakin mövzu mühüm idi, ona görə e, Hələ yəni, məsləhət oldu, hələ sizə də danışdım biraz. Belə suallar varsa verin. Doğru demədə öyle hər şey biləm, ancaq zor bilməsəm öyrənim deyəcəm hə. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين